Književnost u Eteru. I tak za stotu prekrasnu špivanku pod nazvu Pisnja Rusnaka, a u vodzenju Zvonimira Kočiša, uvodzime vas do išće jednog vidanja emisiji na ruskim jeziku Knjižovnost u Eteru, internet radio srima Nješka vam predstavime poetesu narodzenu u Mikuševcoh, a teraz Zozosijeku, ktora cali svoj život piše na ruskim jaziku i duma, že kad mame dajaki daruno od Boha za daco, a u jej slučaju to pisanje, već nješ me to ljem čuvat za sebe, ali s drugima, bo sme nje sami, ali povjazani i trebame za zajednicu dac toto, co zname najljepše. Ona sama už rokami dava ruske zajednici i švetu prespisanje jagodrosnutim tak i prezrižni aktivnosti i talenti, jako u tancu, tak i u kulturi i očuvanju ruskog jazika i tradiciji. Nješkajšu emisiju započnjeme zo jej stihami pisnji Njecbaj, a zo zbirki Kamenj Hora vas Was, biste nam povedli daco o sebe jak poetesi i pisateljki. A o sebe jak poetesi i pisateljki češko dolaz, ali evo ja povem da o sebe. Znači, e, narodzela sam se u Mikloševcoh 27. januara 1962. roku, gdje sam hodzela do osnovne školi. teraz e, opisateljki, <laughs> to naspravdi da koščeško poezija bi prepuštila, že bi to sebe sluhače sami vecka roztolkovali na koncu tej naši rozhovarki. A co ste po struki? Eh, po struki sem obučarski tehničar, ali več, sem še išla dalje do šole, že bi premenjala struko, poneže to bilo češko najzroboto, jaz sem zakončila za grafičnoho in web dizajnera, jaz sem en čas robila toto, teraz eh, sem dopisovatelj za novodumku, za ruske slovo, takže zanimanje še, zanimanje še prez roki menjali, ali fah mi osnovne ostalo obučarski tehničar, grafični in web dizajner. Uh, co se pa teraz robeli i objavili na polju književnosti. A teraz sam objavila jednu zbirku poeziji za odrosnutih, je vidrukovana 2008. roku i jednu za dzeci, to znači dakle od <clears throat> perši po, po peršu drugu klasu i zato ti menši, ona objavena 2011. roku, to ilustrovani pisnjočki. I jak še vola knjižka? E, knjižka za odrosnutih še vola Kamen Hora, a za zeci Jiži knjižika. Kada ste osjetili že mušice pisac pisni, jak ih už dlugo pišete? A ja u stvari e, počela pisati za osnovnoj školi. Učitelj Tedi bol Džuro Likar kada je hozila do školi i to jednostavno taka bila praksa, že šitski zeci u stvari pisali. Hej. E, tako smo imali na hozinoh ne znam, zadal nam da jako temu, že bi napisali pisnjočku i već to tu pisnjočku učitelj predrukovali, poslal, do, je iše volalo to pionirska zahradka. Ona još še te razvihozi u nojem sadze še zahradka. Takže mi u stvarnosti šitski iz osnovnoj školi pisali i posilali učitelj već do zahradki, a oni već tam objavljivali. I već znači to tako kad vam objavlja pisnjočku, pa već to vi za džido, baba, pa oce zmazeska, še, taki se polni sebe, bo, evo, cuška ste napisali i objavili vam to. E, kaže pokus pokus je to počelo pisati. Kad sam už jak sam odrastala, tak sam počela pisat do maku, do literaturnog slova, do nove dumke i kus pokus i evo me, teraz tu sam zesom. A to ta vaša zbirka poeziji to ta zbirka Kamen Horaco vidrukovana tu u Hrvatskoj, znači to drukoval Sojuz Rusinog Republike Hrvatske, a e, financijni sredstva obezbezil Sovjet za nacionalne menšine Republike Hrvatske. E, to moja perša zbirka u smislu, že je vidrukovana jak perša, ali je nje perša napisana. Perša napisana bula išće kad sam bila dost mlada, pridana bula do ruskog slova i trebala biti objavena, međutim je spočela vojna i takže to drukopis prepadnul, takže to, to, ta zbirka Kamen Hora, znači to rukopis Ihtorina Stal E, posle tej vojni u hrvatskih bila počas vojni i tak, takže tu še može najs e, rižni, rižni temi, znači i o Vukovaru, i o vojni, i ljubovni, i uh, o Valalu, zašijana znači o Mikloševcoh, i o Rusnacoh, uče se poznješe. um, <laughs> co vas najveće inspiruje u vaših pisnjoh? Ha, šitsko. Šitsko može biti inspiracija. Da kada vidim krasnu ružu, ona me inspiruje. Da kada vidim jak šnjih pada, on me može inspirovati. Svetska ptici, ktore se zjavlja na oblaku, povezme, kada žima i tako, ljubo ovoc, ktore rozkvitnje, Znači, všetko, co nam Bog dal, to tu prirodu, ona može biti inspirativna, e, nielen za nas, ktorí pišeme poeziju, lebo tak, za všetkých može biti inspirativna, keď ju se dako zljepše popatriť, keď se uh, vidieť toto všetko, co še može u prirodi krasne vidieť. A možeš i naspravdi veľa toho vidieť. Tiež me inspiruje uh, pripadnosť ruskomu narodu. Uh, Думам, že Rusnáci uh, zaslúžili, že by še o nich pisalo i že by sme co veci o tým bešedovali, že by sme zatrimali túto svoju e, nacionálnu pripadnosť, že by sme nezabuli svoj jazyk i e, Jakošik, mne še vidí, že e, i kad jedan rusnak prečita po ruski, že vrezelo pisac. Um, ehm, dlho ste už aktivni u kulturi i u, rusnim, u ruskim tim nacionalnim, jak da tej roboti očuvanja našej pripadnosti a možem poježe od maljučka. Ponieważ še je narodzela u Mikloševicoh, tam še beše doala po ruski, išćevša še beše doje po ruski, a, ja s mojima rodičami nikda inšega nije beše doala, ali ljem po ruski. I kad še do dućanu pojeze i tam še beše doje po ruski. mi starše generacije i tak naučili, tak beše dojeme, a, a ljubila bim že bi to robili i mlači. Ja počela u kulturnim društvu, odnosno skoro bim pojedla že to bilo tanjec na dvore u Aneti Bučkovej, e, paparajovej. Ona nas pozberala tak djeci do njih tam do dvora. Jej brat Julinko hral na harmoniki i ona nas učela tancovac. Naučila nas i već kad smo tak, jak menši, već kad smo počali dalje u kulturno-mednjickim društve i tak se to jednostavno nastavljalo, nastavljalo, nastavljalo i Evo, Nješka, ja imam 55 roki i iščevše sam u kulturi. <laughs> Co ste robili e, na tim polju? Oglavnom sam še bavila za s folklorom, najveći sam dancovala. E, evo, pišem poeziju, e, znači recitujem tištak, to sam bar i išće vše ljubim. E, no, da že teraz už na mladších šor, že oni preberali, ali uglavnom e, jeden čas som vozila folklornu sekciju u Mikloševcoh, e, potim som e, bila pre robotu u Borove, u Borove sam bivala, tam sam već bila u ih kulturno društve, potim sam prešla, udala še pošla do Osijeku, veska sam tam u kulturno-umetnijskim društvu Rusnacov z Osijeku, jedan čas sam bila i predsjeteljka toho društva, je, uglavnom, za e, god szerusimy, zemlje ne zemlje svojih. Hej. Um, se dalje i novi knjižke na ruskim jeziku? A teraz jedno u pririhtovanju. Ja še nazywam, da bude vidrukovana toho roku. Uh, jednu pišnju vam prečitam iz ostej knjižke, późniejszej, kad bude času. E, pišem, pišem cali čas i to tako sprovazi našu, našu uh, danja, Venčik i Novu Dunku, već kao vidite, što času načas ja zjavijem za svojima pisnječkami. A znamo že ste objavili ilustrovanu knjižku za dzeci Ježik Mižik, što smo još spomnili. Ja, jak to, jak ste naišli na takvu eto, inspiraciju eto, za malih e, dzecov, nije baš take obične u nas voljem? A hej, poneže ja nemám cecivská, <laughs> ešte, ešte, nie ešte nie každodňovšie, hej. Uh, a uh, môj, uh, e, môj šestri chlapec, on mi še pýtal, napíšeš mi tejto písňočku, napíšeš mi písňočku. vecko som sebe domala, ma co mu napíšem, on chce, že bi mu napisala, že bi vecko on to mohol recitovať, hej. Także vesko še slučajilo, že sam napisala jednu, drugu, eh, vesko sam uh, eh, sam vizela jedno, jedno zivče tam, teraz už ženu, vola Brankica Bataković, pitala sam še, či bi ona sela ilustrovati to tu, eh, to ti moje pisnjočke, hej, to znači slikovnica, ali u smislu, že je každa pisnjočka ilustrovana za slikami. I ona še prilapela te roboti, naspravdi to baš zveljka robota i dom, že, že to nikto nie može placiť, keľo, keľo, še, keľo sebe človek musí dať trudu, že by to namaljoval. Toto, co uh, dajaký poeta napísal, i uh, že by bol i poeta zadovoljný, a ešte zadovoljnejšie, že by boli to tí zeci, ktorí to budú opatrať, že by še im to poľubelo, že by oni to brali do rukoh i tak. Uh, takže uh, jedno s druhým, keď, keď opatríme, Думам, že sme napravili jednu dobru, dobru slikovnicu, poneže ja teraz nie môžem točno povedať, ale думам, že že ani nedu horvatski i poruski dajaka taka slikovnica. Ja še ne zdohadujem, že bi dahto skorej uh, vidrukoval take dasu. Takže holjem odvojeni potera sto perša. Uopće u Hrvatski za, za, za Rusnacov i za Zeci. Hej, hej skore bulo Zeci со свој водини. Е, со свој водини було, але думам, што хорватски то нихто. Ани не писал, а ани не направил тоа. Ха, бар сритке, хеј. Na którym języku piszecie pісні? Пишемо по-русски. Пишемо najwięcej po-ruski, piszemy troszkę po chorwacki, međutim po chorvatski sam oni nie objavljivala, pretože dođe tot prostor za siceni, pretože po chorvatski i drugi pišu, hej, a po ruski njedna, nježena znje teljo veljo, jezna u stvari, kad popatrime keljo jezdru snacoh, već думав, že, že mi mame dos poetoh i dos pisateljoh. Ali zaže akošik, to moj macerinski jazik i akošik najvoljim pisac po ruski. Co za vas znači pisac knjiški na ruskim jeziku? A to by še povedalo, že to coška, co, co ostáva i tedy, keď vás už veci nebudze, hej. Znači, keď máte tot, toto sposobnosť, keď vám Boh dal taký darunok, to vaša dlužnosť. Tak думам, že každého dlužnosť, toto, co najlepšie zná robiť, že by toto dal, daroval družstvu. Dom že e, njeljem človek ne može ljem za sebe e, robiti da su co on ljubi. Ja evo mam šteće, že ljubim pisac, ej, ali e, kad už da su človek ljubi, već i obovjazka že bi to dal na darunok i drugim. Hej. Takže Думам, že tot naš društveni život, že toto, co trebame zrobiť za zajednicu, coška, co, co treba biti hliboko u nas, u naših korenjoh, i že jednostavno trebame voditi rachunku o tim, že mi nije každe za sebe, že mi šitski vjedno. Tak i toto, co, co ja pišem poeziju, ja думам, že kad da jaku pisnjočku dah to prečita, on najdze dacu u nje, ne znam še, že najdze, bo pišem tak, že by vy našli daco u njej. Nie musi to vše busto to, co ja vidim. Hej. Znači, každe sebe najde daco u tim. Kad dah to našol, ja bar šťastlivá. Може бути здахто і направив деяку музику на ваше слово? A napravili jeden uh, zozoseku, međutim, uh, poneže on teraz už umar, to sme nje, nje, uh, nje poslali sme na konkurs. Znači, postoji tak Rihtaci će možda objaviti išće da jednu zbirku poezije za dzeca i za ilustracijami. To bi bar ljubila, međutim, Češko na iz ilustratora, znači to, to bar obsjažna robota. Ja imam pisnjočki za zeci, ktori še mogli objaviti, međutim, ilustrova ih to naspravdi, naspravdi e, bar bar velika robota. Takže, kad bi našla da je ako ilustratora, poneže e, ja samo njimam sredstva s kojima bih mogla, placiti ilustratora, a to ti sredstva ktori da vas ovi za nacionalni menšini, to, to take e, simbolične, hej. Takže, ne znam, či bi dahto se urobiti za taki penježi. Steli biste nam prečitati stac od vaših pisnja, hljebo pisnjočkov za djeci Evo, prečitam vam teraz uh, za, povezme, za odrosnutih, <laughs> za zbirki Kamenj hora. Vi pripovedam ci raz. Vi pripovedam ci raz, dok slunko z ostatnju ličko ličkoci dorušuje, jak rusnaci hljebih svoj zarabjali i jakše z rodnog kraju na dravu daljeku zberali. Vi pripovedam ci dok vizdi u očuh tvojih zabliskotaju, jak jaki kraj tvojih pretkoh i predsucitam čustva cahaju. Vi pripovedam ci raz, dok mešac noc pretvori do dnja, jak žili djido i baba, jak grozina na kirba je prihozela, jak še z valalu do horodu preseljela. A već se vi pripovedam, jak še čuvat od ruski falatog hljeba, jak ljudske počitovac treba, jak nigda, nigda nje zracic od svoj kucik pelavo njeba. Rusnakova dolja. Na polju, na panskim polju Rusnak našao svoju dolju. Oral, derljal, šal i žal, hljebik čarnic slizu ligal že u ljudskim dome spal, po svoj vlasni vonjemal. Robel Češko, vredni bul, alaz jedan šeljim čul. Za mir svoj i pokoljenja, rato i zeci željarenja staval dodnja, pozno ljehal, do roboti furtom behal za hižočku penje speral. Skljepal sebe bočku, ljem za sebe i ženočku, a kad zeci na švet prišli, ruki boli išće švići. Robel šicko co mu dali, pa nove vše volali, hribec hiljal, znojnje seral, na holj žemi už nasberal. Večer domu kad prihozel, zeci mali už pospali, stvar do ruku lička hlaskal, už vi status nje čustvovalo. Malko Lipku i holj šemi, sina i zivku do školi dal, ženi mašinu za šit skupel, a sam i dalje do pana Robec Hozel, ljem teraz vše vece i svoju žem dopatral, plani za vlasne gazdolstvo koval. Prišol čas, kad svoj gazda Rusnak postal. Rukinje sanoval, hribed je dalje njevi proscal, Rusnak gazda, a sin pan za učitelja hovace zviškolovalo. Dzivka doktorka postala, a već po pošvitko odala, unučata rusnakovi darovala. Išće robel po cali cenj, ljemžem už barca hala. Zhorbeni po brastoh kračal i unučatom svoju sudbu pripovedal. Tak to bolo, holubčatka mojo, ke djedovi ratoval željarenja pokoljenje svojo. ked svojim zecom vlasnih hljebik do rukoh dal, iz babu vjedno hižu spodoval. Teraz som už bar starenjki, už me nohi nje sluhaju, už me moci vidavaju, ali jedno dam vam znac. Dok veliki buzece i gidaše s dohadnjece, polja začuvajce, dom svoj dopatrajce, dobri šitskim ljuzom budce, svojo meno nje zabuce. Rodzenom u Valalu. Prezarjo slunka na križu turnji, prepah lipi i šušoto polji, prerana upisernej rosi okupani i noci s čipku od hvizdoh vitkani, do tvojih rukoh život svoj davam, na virnost znavše prišaham i pod strehu najmilšu celastovka hnjizdo zvila, jaše tebe, rodzeni valalu, znovo vracam. Polja Dirgaci diljovi, shorbeni hripti, zastarani lica, slunko praži polja. Žuljovo ruki vistati nohi, molitva za diš prezvalalo hukuje. Rana bez rosi, žita preju, sučasne život naplacuje rahunki. Čomše naplacuje perše najvitra najvitrapenšim. Ti moja familija. Mi jedna duša u dvoh celoh, s kami beše dolazimo možeme. Zočmiše porozumjujemy, potrebni slova niech jeme. U očoh tvojih svoj odbljesk vizim u očoh mojih tvoja ženka švica. Tvoj cilj po inerciji šlizim, zarja ljubovi vjaže našo lica. Za ruki hnjetkaše tri mame, a preco ani sami nje zname. Na tim švece jedno druge mame svoju ljubov tak čuvame. Kad zapliva čarlah Marka, brigom šenje dame, mi jedna familija i to dobre zname. Valentinovi. Čiši rusnak, čitalijan, to biži sam ljubel znac. Ocec jedno, druge mac, covec zeckoma postac. Polu polu hutoreli i nje dobre se učeli. Pol človeka nje muž buc, a nje na poluhačuc. Jak bi bereš menje i važ, ci šerco ščire buze. Od ze rušiš, še prenajdeš dom za živu dobre ljudze. Generacija 60. Bavili se na pažici, jedli hrozno za zvinjici, zo zahradi paradiće, s poljatarki i čarnici. Rodičom še pomahali, kukuricu zrucovali i na poljo še pitali. U kupački še kopali, v noci ščitski mirno spali, boli zdravi i veseli, podzancali še baveli. Babki boli s kukurici, pravi šatri zozoljnici, šitski dobre še učeli, hljebik vlasni zarobeli. Človek. Nieważne, czy si bohač, či hudoba, nieważne jakiej ci farbi skora, nieważne, której si wiry i nacji, ważne ljem wszeszczyre szercomac i u najczęstszych chwilkoch człowiek buc i człowiek ostac. Kamen hora. Kamen hora nas volala, dom nam stary začuvala. Češki život vitrimala, na nas jednak wszedumala. Stajemna i długowiczna stoliciami obstawala, ju skrivali, rikibistriju Karpati ju navolali, tu pradjidoh odhovali, nas te razopčekuje, hora horda dovoluje. Evo teraz prečitame jednu pisnju z tej nove zbirki kotra bi trebala biti objavena. Pisnje vola Gombulja, tak bi še trebala volac zbirka. Gombulja. Moja gombulja odarlaše skriz krispanu prekrašnje prikrašenomu jadlovcu na čest Isusovog rodzenja i pokolja i životu. U njej švet, zaščiceni zvonka, pretuljeni go svoje vizije iz nuka. S počvišanjem še kotuljala gombulja po dobre uhodzene koljaji še švitše i švitše. Nije obačovala veci kvece kolo drahe, ani drevka, ani turnju cerkvi, ktora še vidi zdaleka – še się jakże Szwecja niekotulia, ali teraz jakže ljeci. Kruci to je život kladol na drahu, rezala poprega, že bi čim i išla dalje. Ponahljalo še je. bars. A već na jednoj krucini švitkost spola preveljka, inercija je virucela s kolja i zakončela u parlagu. Smutno čekala že odahto prizavira tovac, ali gumbulju njih to nije Čekala, čekala, už beznadziejno čekala. Ľudze prehodzeli, gombuljoševi Pinala skrasu krasu pricahnut s povahu, ali njih to še ne zastanovjevala. Prehodzal tazi jedan človek, zablislo mu coška u parlagu, zašel, a kad vidjel gombulju, zamahnul z nohu, scelju kopnost dalje, a već obačil cinj cinjki u žveratku gombulji. Njižno ju odzvihnul, ostorožno njesol domu i položil na jadlovec u dvore, že biše u njej opatrali i cinka, i motilj, i šnjihova pahuljka, i ranša zarja slunka. Gombulja postala žveratko švetu kolo sebe, jak su i mi žveratko jedni drugima. Ježik, teraz bez da skelju pisnjočki z tej slikovnici e, od zecov, z knjiški Ježik Mižik za, za zeci, hej, ilustrovane, e, ilustrovane pisnjočki, ali mi ih buzeme čitac. Ježik Mižik. Ježik Mižik noci vlukal, až do drevkoh še otlukal. Selon on život nocni, že bi postal strašno mocni. Bohto tom noci spaznje muši, kto so njeda svoje duši, pripajtašo unvec hlavni, a cijukoh i bars slavni. Ali v noci treba spac, svoje duši moci dac, bok je drano za bliskota, čeka škola i robota. Ježik Mižik dal nam znac, že on pozno išol spac. Do klupka še tak on motal, až mu noščok zaropotalo z zočkami švitko klipkal i po cali zemljem živkal. Tak vi statoše čustoval, še noci bar zradoval. Nadumal on sebe tak. Noc za spanje bolo jak. I pa tašom potolkoval, na slaviše zadzekoval. Mačička. Mam mačičku rozmazanu za frištik biljem salamu. Na slaninu s nosom kruci, a zameška u ševi ruci. Pije mlijeko jagod vodu, a drime pod jahodu. Za zlahodu znajdze, ze zemu drimac šepre prenajdze. Medvezik medo. Na dvoh stoji, s dvoma zbera med. će hnjiva seka žvirski švet. Vlasni kožuh še na sebe ma, ribi lapac bez cigonja zna dluhi, calu žimu špi. od odhadnje jaki jeho sni? Beba Hauknuo pšičok, čulše glas, že to govlja hljeda nas. Noši bebu do komina, takva rela Beba prišla, ali pać. Nigdje garu nje možnajs. Beba čista, okupana, pahnjaca i našmejana. Nje preskomin je spuščena, u špitalju narodzena. To nina frantovala, pre nas djeci vidumala. Bači za Ameriki. Dam ci kunu, abo dva, kad mi poveš že hto ja. Ti moj bači za Ameriki, daj mi holim na barbiki. Djecko mojo to bar zveljo, naći si babki trebatelju. Bači, bači, moh biš znac, a žikena treba mac to mohol dobri bači dal dolari i žuvači. I tak, pomali so stihami poetesi Ahnetki Balatinac, prišli sme do kraja i tej emisiji Knjižovnost u eteru internetskoho radio Srima. še že ste uživali u emisiji ktoru vam pririhtala novinarka Ljiljana Kiš i ton majstor Robert Pavelić. su ducha. Si zawsze potwalisz bliska, lecz wszechlopska ruka. Si zawsze potwalisz bliska, lecz wszechlopska ruka. pani powołania. Budu płakać za nim riki, wonochawia ich na wiki. Wonochawia ich na wiki, wiko, wiki. Nie widzę, że rósł znakowi, плакать за ним доля. Але оста така доля, така судьба руснакова, така судьба руснакова, Божа воля. sino Sbora mi, sbora me, sbora kvece za nim pola. Budu płakać za nim ryki, wonochawia ich na wiki. Wonochawia ich na wiki, wikowiki. Niech ich indziej budeš mať svoj dom. Choď mi s Bohom, dejci čuvaj, na nás starých nezabúvaj. Vo ime Otca i Sina i Duha Svjatoho čuvaj običaj, jazik i viru Oca svojoho. Podraha dluhoka sinu Rusnaka čeka. gdje mjezrat sebe, njeru snaka, nje človeka. sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.